sasa baada ya hapo nini maana ya fahamu salaf ambayo nataka tuizungumze kidogo fahamu salafi muradi wake ni maalimahu wa faqihahu واستنبطه الصحابة والتابعون وأتباعهم بإحسان من مجموع nusus الشرعية أو آحادها أو آحادها مرادا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بمسائل الدين العلمية والعملية مما أثر عنهم عن قول أو فعل أو تقرير سيما jamani eh manhaji yetu sisi katika misingi yake ni kufahamu dini ni kufahamu alkitabu wa sunna ni kuzifahamu nususi shar'ia kwa ufahamu wa salaf maana ni kuelewa pia kufanya istimbat kwa ambaye anaweza kufanya istimbat kama vile ambavyo walielewa na kufanya istimbati masahaba na wale waliwafuata masahaba kwa ihsan imma kwa majmuu nusus jambo kimfano jambo la jihadi ili ulitolee maelezo kwa watu wa kuelewe usikusanye nususi zilizokuja katika jihadi na kitali utoke na kauli kiitazama kauli hiyo na msimamo huo ndio ambao istimbati hiyo waliifanya masahaba wa bwana mtume sallam na wale waliowafuata masahaba kwa ihsani kuna aya hii qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu hii aya hii iliteremka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam vipi walielewa masahaba au wataka kusema masahaba hawakuelewa aya au kuelewa murada wa aya إن الله وملائكته يصلون على النبي نآية لترمك فتوب ونمتوب مصحابة وابا فسكزفهام إذن نصوص نكتفقه إذن نصوص نكفاني استنباط كونجية إلي أنباي ولبيت مصحابة وابا نمتوب صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان هي عنده فهم السلف tukatoka na muradi wa Allah katika aya hii ni nini muradi huu waliuelewa masahaba wa bwana mtume sallallahu tukatoka na muradi wa sunna au hadithi hii hadithi waliielewa masahaba wa bwana mtume walielewa murad mambo hayo yanaofungamana na dini tuzungumzie mambo ya kidunia mambo ya dini yote amalia walilmia ya kimatendo na ya kiitikadi tujue kwa masahaba walielewa na walifanyia kazi masahaba hakuna sahaba ambaye hakuelewa itikadi kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna aya ambayo masahaba hawakuielewa maana yake na muradi na hayo yako wazi kabisa walipokuwa wanaelewa baadhi ya aya kwa sababu ya maumbile waliokuwa nayo fitar zao zilikuwa ni salima waliishi na bwana mtume sallam walikuwa ni waarabu waliweza kuoanisha maneno ya bwana mtume aya na maneno ya bwana mtume sallallahu sallam walipoelewa walikuwa hawahitaji kuuliza walipotatizika walimuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kimfano قول يك الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أي هي مصحاب ولكن كبونا متومي صلى الله عليه وسلم كبونا متومي أينا لا يظلم نناني كتك سيسي أفاني ظلم وليليه الظلم كمان ظاهر والظاهر ليس المراد نهاب ظاهر سو مرادي wakarudi kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mtume akawaambia si kama hivyo mlivyoelewa hamjaisikia kauli yake Luqman pale aliposema mwanaye aliposema kumwambia mwanaye ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim ah wakaelewa kumbe hii ilokusudiwa hapa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin hii ni shirki kwa sababu wao walikuwa ile dhahiri ya aya na lugha na muktadha wa lugha walikuwa wakielewa aya zikiteremka kwa hiyo walipoona kwamba mbona dhahiri hii na maana hii hii maana mbona kama inakataa lazima walikuwa wanarudi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alafu mtume sallallahu alaihi wasallam anawaeleza muradi kwa masahabu walielewa Qur'ani au hawakuelewa eh walielewa au sio walielewa maneno bwana mtume sallam hakuelewa walielewa walifanyia kazi hawakufanyia kazi fanyia kazi kwa sasa sisi sisi as-salafiyun tawaita watu katika fahamu salaf kwa hiyo au kwa sura hiyo na huu ni msingi katika manhaji sana na watu wakilielewa jambo hili vizuri basi mambo mengi tunatofautiana na watu kama si yote mtu ukielewa utakuwa umepata jawabu kubwa sana utatoka katika mambo mengi ya bid'a na khilafu nasimulia neema ya Allah tabaraka wa taala juzi nilitoa khutba masjid Aisha nikagusia mada kama hii kidogo kwa ufupi baada ya khutba akaja mtu mmoja si salafi kwa ile dhahiri yake Allahu aalam sasa lakini ile dhahiri ukimtazama sio salafi afa afakanambia bwana khutba fupi lakini leo umenipataa ya moyo wangu nimeelewa maswali mingi au umenijibia maswali mingi nilokuwa nikiauliza kuhusu haya mambo ya bid'a au yasema hivi yasema ukielewa kipengele hichi mtu hata alete aya mia kwenye maulidi uliza swali tu ziliteremka wakati wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au hizo zimeteremka kwa babu yako wakati wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aha walielewa masahaba hizi aya hawakuelewa hivi atajibu hawakuelewa yuko mtu namna hiyo atasema walielewa walizifanyia kazi hawakuzifanyia kazi walizifanyia kazi uelewa wao na kufanyia kazi ndio uelewa huu na kufanyia kazi huko ulisali jingine akisema ndio mwambie nionyeshe elimu pana elimu mbahari hebu nionyeshe sababu elimu yetu ni, ni mudawwan au sio elimu ni mudawwan iko kwenye vitabu jambo hili tukilielewa ndugu zanguni hatupati tabu hata mtu atoe aya ngurume afoke wewe utupo kwenye fahamu nini fahamu salaf sawa sawa na jambo hili lina dalili nyingi miongoni mwa adilla ni kauli yake Allah tabarak wa taala ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا aya hii imekusanya yoyote atakayemuasi atakayekwenda upande usiokuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam waman yushaqiq fakana huwa fi shiqqin wa sharia au sahibu sharia fi shiqqin ndio waman yushaqiq mpasua akenda kipande chake akawa upande huu na mtume yuko upande huu kama barabara mtume yuko ngambo hii yuko left yuko right ndio man ar rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda lakini baada ya kubainikiwa nani na mwongozo unajua na ilmu kwa wakati tunaoishi mpaka ulama wamehtalifiana hivi kuna udhuru biljahl kweli hivi sasa yani wewe waweza ukwenda interior kabisa huko watu wakajua kwamba jana aliyetangazwa kuwa mgombea wa chama fulani ni fulani yani watu wako interior ya nchi huko lakini habari zote zimetangazwa usiku wanazo yani watu wanafuatilia mambo ya kisiasa mambo ya mpira Harambe Star inacheza lini saa ngapi na imeshinda au imefungwa na wakishinda rais kasema kila mtu atakuwa shingapi kuna watu wote mwajua alafu wewe jambo la tauhidi ndio hulijui alafu upewe udhuru kwa alama al-Fauzan anasema na udhuru bil katika miji kama hii ambayo ilmu watu wazungumza misikiti ipo elimu zafundishwa kwenye mainterneti kwenye ma TV kwenye maredio kwenye kadha watu wanasikia dawa wanasikia ilmu wanasikia ulinganizi wa Uislamu alafu mtu akafanya uzembe wake akakaa somi dini apewe udhuru huyo apewe udhuru huyo Unielewa? Na yeye alama alfauzana anaona udhuru atapewa mtu aliyotoa jitihadi kuitafuta ilmu kuna mambo akufikia kuyaelewa huyo atapewa udhu sababu katoa juhudi kiwa umekaa tu unacheza soro unacheza drafti unacheza zumna we kila laasiri uko uwanjani wacheza mpira na mazoezi kila siku na watu wanakwenda madrasa madrasa zipo walimu umekaa min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wayattabi ghayra sabili almu'minin na akafata njia isiyokuwa ya nani waumini hapa nani أصحابا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله هنا في شقاق ومن يشاقق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به kama wataamini hao mithili mlivyoamini nyinyi waumini ni masahaba bwana unaelewa vizuri dalili kwamba wayatabi ghaira sabili almu'minin almu'minuna huna ni masahaba kwa nas fa in amanu bimithli ma amantum bi wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu an-nasu nani hapa masahaba wameamini يا kwa mtu akafata njia isiyokuwa ya masahaba jawabu lake ni nuwallihi ma tawalla tutamtelekeza kule alikokuchagua ule upande usiokuwa upande wa nani wa bwana mtume na upande wa nani wa masahaba hiyo katika dunia ataishi katika dhalali ataishi katika makundi ya bid'a hayuko na mtume hayuko na masahaba alafu akhira wanuslihi jahannama wasaat masira aya hii kufata njia ya bwana mtume ni wajibu kumfata mtume sallam ni wajibu kufata njia ya masahaba katika itikadi katika amal matendo ya kiibadati katika akhlaqi manhaji yao ya kufahamu dalili na kuzifanyia kazi ni wajib na dalili nyewe mwasijua siku nyingi wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal mpaka mwisho wa aya na aya nyingine lakini miongoni mwa hadithi ambazo za tuhimiza jambo hili ni hadithi maarufu ya irbad hadithi al irbad ni hadithi maarufu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema katika mahallu shahid innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira ikhtilaf ikhtilafu nyingi ataona ikhtilafan kathira ni nakira ni nakira katika siaki nini hii ni siaki gani eti siaki gani eh vijana hii muundo wa sentensi ni annahi annafi الشرط ها الاستفهام ها الإثبات نكرة كده كتك سياقي إثباتي نفديش إطلاق أما نكرة كده كتك سياقي إثباتي مع الامتنان نفديش العموم ولا نجينا تتواجه كده yeye mtinani ndo nini hapo sasa mfano wake inawezekana chakula hichi kikakuzuru sasa hivi mpaka uwe mkubwa ndo kitakufaa unajua so, vyakula pia vina umri eh? ah usimpe uji ana mwezi mmoja sasa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira ikhtilafu nyingi katika aqida katika ibada katika fahamu ambao leo mnaona nyinyi yani kuna watu wanatubeza kwamba bwana hawa tatizo watuchanganya wengine wengine watuita mawahabi wote au sio tatizo la mawahabi ni nini ni ufahamu kama yule bwana Muhammad Idi ndo alikuwa yeye asema ufahamu fi kwa sisi tumekhtalifiana na masufi na watu wa tariqa katika kuifahamu dini tumekhtalifiana na mashia ambao pia matariqa wamo humo humo sababu kila shia ni tariqa lakini si kila mtu wa tariqa anaweza kuwa shia tumekhtalifiana na makhawariji tumekhtalifiana na makundi ya bid'a yote katika kufahamu dini kwa hiyo njia sahihi watu watakapohtalifiana au tutakapoona ikhtilaf Mtume sallam aliwaambia masahaba alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al min ba'd kwa kuwa bwana mtume alikuwa akizungumza na masahaba wako pale aliqaidi mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa kwa kuwa makhalifa hawa wanne ndio viongozi wa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya iftiraq al-umma وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ثم البوليز وما هي يا رسول الله أنسمع من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يولي أنباي أتكوى على مثل أتكوى يو هي مثل ألو يتمك ونمتوم صلى الله عليه وسلم بي pia aloitamka الله فان امنوا بمثل ما امنتم به bihi na mumathala yapelekea nini je mumathala ndio mushabaha kuna watu wajitia elimu nyingi na usogora lakini vitisho tu yule ambaye atakuwa juu ya mithili ya yale niliyokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba zangu kwa katika yote yote watu wanakhtalifiana ikiwemo fahamu ni lazima sisi tufahamu aya tufahamu hadithi kwa ufahamu ambao ufahamu huo na muradi huo ndio wa bwana mtume sallallahu na walielewa masahaba hivyo kutoka kwa mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini tukiachia hapo masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wao wenyewe baadhi yao walitolea dalili juu ya ufahamu na uelewa wa masahaba hata kuielewa dini yani masahaba kwa masahaba visa vile ni maarufu kisa cha Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma alipokwenda kuzungumza na al-Khawarij katika eneo la Naharawan alitoa muqaddima musallama baina at-tarfayn alitoa utangulizi musallama introduction ambayo ni musallama itakubalika kati ya pande mbili nayo ni katika mambo muhimu katika elimu ya kujadiliana na mtu kuna utangulizi aliwaambia ji'tukum min indi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mimi bwana nimekuja kuzungumza na nyinyi lakini mimi natoka kwa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam angalia huu utangulizi ulivyokuwa muhimu sana sitoki kwa watu wa ovyo bwana mimi natoka kwa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alaihim nazala alquran wao wameteremkiwa na Qur'an katika riwaya wa shahidul wahya wameushuhudia wahyi unateremka wa hum a'lamu bitaawilihi na wao bwana ndio wajuzi zaidi wa kujua fasiri na maana ya Qur'ani na wahyi walaysa fikum minhum ahad na huko kwenu walaysa hakuna huo upande wenu nyinyi katika wale masahaba wa bwana mtume hakuna yoyote hakuna hata mmoja huko umeona hiyo huo muona huo huo mukaddima utangulizi huo kabla ya kuenda kwenye mjadala utangulizi huu uliwavunja vunja watu wengi hakuna ni hamna sahaba huko kwenu hakuna sahaba Manake nyinyi mmekinzana, mmekaa upande ambao ha, hakuna sahaba hata mmoja, mmekinzana na masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu wale ndio ambao Qur'ani imeteremka kwao, wakashuhudilia wahai, nyinyi hakuna alioshuhudilia wahai huko kwenu. Halafu wao ndio aalamu nasi bitawili. Hili ni jambo muhimu sana huu ni ushahidi ibn Abbas anaonyesha kwamba haiwezekani haki ikawa ikawa na nyinyi la yumkin an yakuna alhaq ma'akum haiwezekani haki ikawa na nyinyi alafu isiwe na masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam haiwezekani nyinyi kwa sababu mambo yao matatu walizitoa aya ndio maana aliwavunja vunja haiwezekani nyinyi mkajua maana ya aya kuliko nini masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kisa cha pili ni kisa cha Abu Musa al-Ash'ari aliwakuta watu msikitini hilakan na mawe au sio nafahamu mkitaja al imam Darami katika sunani yake alipokwenda ibn Mas'ud wale mabwana wakati wa hoja aliwaambia ma asra'a halakatakum mbona mwangamia sana naangamia kwa haraka mtume wenu sallallahu alaihi wasallam hakufa siku nyingi nguo zake hazijachakaa lakini haulai ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mutawafirun lakini jambo la pili kwa maana kuangamia kwenu mwangamia hali ya kuwa mpo karibu na wahi jambo la pili hawa masahaba wa bwana mtume sallam wamejaa tele mutawafiru lakini nyinyi ni watu wa ajabu mnaangamia mnaingia katika bid'a hali ya kuwa masahaba ambao nyinyi ni hujja hawa wamemshuhudia mtume sasa wamechukua wahi kwa rasul wameelewa Qur'an wameelewa ibadat alafu nyinyi mnaangamia kisa mnakijua mwisho akaambia imma antum ala millatin hiya ahada min millati nabiyikum au muftatihu babid dalalah mambo mawili imma bwana huu utaratibu wenu wa kufanya dhikri huu vikundi vikundi na kiongozi na mawe huu utaratibu wenu ni ahada umesimama uko katika haki zaidi umeongoka zaidi utaratibu huu kuliko utaratibu wa mtume wenu Muhammad sallam au nyinyi leo mmefungua mlango wa upotevu mlango wa upotevu ma aradna illa illa alkhair neno hili ndo alizungumza si sababu ya kusudia isipokuwa khairi nia innamal a'malu binniyat ndio watu wa wakuta bwana innamal a'malu binniyat utahukumua na nia sisi ndani zenu nia mlango wa nini huo upotevu wameanza kuwafungua wale wale mabwana kule kweli mlango wa upotevu umefunguka mpaka leo haujafungwa Ibn Mas'ud aliposema haulai ashabu rasulillah mutawafirun jambo hili limeonyesha kwa masahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wanatakiwa wafaatwe na waigwe na kama kama ni kuna kuelewa dini ieleweke kwa alivyoelewa masahaba bwana mtume kama kuna utekelezaji wa hizo dalili utekelezwe utekelezaji huo kama walivyotekeleza masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya wanawazuoni katika hili ni mengi sana nitasoma baadhi ya hayo maneno ya wanawazuoni yano yanotuhimiza yanayotuelekeza katika haya ambayo mimi nimeyazungumza hapa katika maneno ambayo nitayasoma ni maneno ya al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali رحمه الله تعالى أنا سيما فأما الأئمة أما إمام وفقهاء أهل الحديث نما فقيه وواتوا حديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح ونفات حديث صحيح حيث كان ببوتيلي idha kana maamulan bihi ikiwa hiyo hadithi imefanywa kazi ikiwa hadithi hiyo imefanywa kazi fi sahaba kwa masahaba wa man ba'dahum na wale waliokuja baada yao au maamulan bihi inda sahaba wa man ba'dahu au inda taifatin minhum hadithi hiyo ikiwa imefanyiwa kazi na masahaba na wale waliokuja baada yao au imefanyiwa kazi na kundi katika wao masahaba na waliokuja baada yao famattafaqa as-salaf nasema yoyote au jambo lolote ambalo waliafikiana salaf jambo ambalo wameafikiana salaf ala tarki kuliacha jambo hilo fala yajuzu al-amalu bihi haifai kulifanyia kazi لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به kwa sababu wao hawakuliacha isipokuwa kwa ilmu inayoongoza kwamba jambo hilo halifanyiwi kazi alafikisha akanukuu maneno ya Umar بن عبد العزيز كسم خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم شكويني كتك رأي يليوت أمو يتأفكيانا نيالي يلوافكيانا نولوكوا قبل ينو كواني واو ولكوا ni wajuzi kanu a'lama minkum walikuwa wajuzi kuliko nyinyi na tukitaka kurejea mambo haya na kuyafahamu tukipata kitabu al-i'tisam cha al-Imam Shatibi kwa wanafunzi sisi tutapata faida sana na al-muwafaqat pia cha al-Imam Ash-Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi utapata faida nyingi sana utajifundisha matendo waliotenda masahaba wote au wengi katika wao alafu hakuna nakira hakuna aliyepinga hakutokea kupingwa tendo hilo ni hujja tendo ambalo ametafarrad sahaba mmoja amefanya tendo tendo hilo hakulifanya bwana mtume sallallahu wasallam au alifanyia kazi hadithi kufanyia kazi ambako hakufanyia kazi bwana mtume sallallahu wasallam na masahaba kwa ujumla hawakufanyia kazi akapwekeka peke yake pia alimamu shati ametoa maelezo inda almuhaqqiqin la yuqtada bih hafati sahaba huyo katika tendo hilo wala yubna au wala tubna alayhi qaida wala haijengewi juu yake kanuni kama wale wanaona kwamba ah sasa mbona sahaba kafanya hmm? kuna watu wanastadili na bid'a kwa kitendo cha sahaba kuyasoma hayo au ukienda kusoma utafaidika na utawaelewa zaidi watu wa bid'a mpaka akieleza amali ya imma kuna imamu kafanya jambo hakuna hoja ya imamu kufanya jambo maadamu jambo hilo halikufanyiwa kazi au halikutendwa kiutekelezaji wakati wa nani wakati wa sadrul awwal labda atokee imamu amekuja baadaye akaielewa hadithi au akaichukua hadithi akafanyia kazi hadithi hiyo tukitazama hii amal inda sadr al-awwal hatuikuti hakuna hoja ya imamu hapo nimetoka kwenye masahaba nimekuja kwenye imma baada ya masahaba pia utakuta maneno hayo wameeleza ahlul ilm seuze kufanyiwa kazi yeye au seuze kufanyiwa yeye sinasikia za kuona neno ibn taimia bwana ibn taimia akasomoa hitima elfu moja hawamjasikia yule bwana kusoma asema laki moja shehe moja utakusoma ndio si mtu wa Kenya yule kusoma aitwaje yule shehe kusoma sio laki moja akasomwa Ibn Taimia hitima sasa kitendo alichofanyiwa Ibn Taimia ni hoja mbona nyewe mmeoza nyewe watu wa bidaa nyinyi sikwambii kufanyiwa engelifanya yeye Ibn Taimia jambo kwa maana hiyo hitima ingesoma yeye Ibn Taimia kwa huo utaratibu mnousema alafu akastadili na hadithi au waladin salihin yad'u lahu kufanya ibni taimia ndio ingesoma yeye akakaa na wanafunzi wake akagawa juzuu akawapa misahafu ah, wewe soma juzuu kumi wewe tano wakahitimisha wakasoma na hizo nyuradi mnosoma nyinyi maana mna mambo mengi mwasoma mpaka mna vitabu vya kujua kuhitimisha na ukiwa mtoto wa mwanafunzi wa kisufi katika mambo muhimu sana wajifundisha kuhitimisha sababu utaitwa kwenye hitima ujue kuhitimisha engefanya ibnu taimia na wanafunzi wake ingelikuwa ni hujja kwani amal ibn taimia wa talamidhatihi ni hujja katika katika hujja za kielimu eti lakini leo mtu unaona atoka povu ibn taimia kasomewa mia kasomewa laki asomewe milioni kumi khitma sasa kusomewa ibn taimia ni hujja si sio sadr si katika sadrul awwal ibn taimia katika kufahamu fahamu salaf tutakiwa tujue kwamba dalili zilizokuja za ujumla kwenye Qur'ani kutaja jambo au kwenye sunna za bwana mtume ikataja jambo dalili hizo zafanyiwa kazi kwa atausia kwa kadiri ya istitaa zimekuja aya zataja masala ya dhikr si ndio dhikri kwa ujumla wadhakirina Allah kathira wadhakirat aya nyingine ya dhikri udhkuru Allah dhikran kathira si ndio na nyinginezo au udhkuruni adhkurkum si ndio dalili hizi ni am kati ya kumtaja Allah je dalili kama hizi zafanyiwa kazi kwa ule umumu wake kuenea kwake na ile itlaq yake kuachiwa kwake katika hususi yani sasa wewe ukaweka utaratibu wako mimi nitakuwa namtaja Allah mara 1444 1444 kwa nini udhkuru Allah dhikran kathira tumeambua mara nyingi na nyingi inaanza tatu na hii ni 1444 hiyo ni katika fahamu salaf si katika fahamu salaf ni lazima utapo sasa hizi dalili za ujumla ukaqaid ukaweka limitation ya sehemu ya wakati ya idadi ya sifa ya jinsi ni lazima kuwe na dalili nyingine iliyokuongoza huko vinginevyo kufanya hivyo ni bid'a hii ni katika fiqh salaf nielewa vizuri wa illa ingelikuwa mlango wa bid'a ni maftuh na ndio maana unaona ibn Mas'ud na Abu Musa al-Ash'ari walipokuta watu walikuwa wanamtaja Allah huwa mtaji pale msikitini sabihu 100 tena kiongozi anasema semeni subhanallah mara 100 halilu 100 kabiru 100 au sio na hukuwa na mawe kudhibiti idadi yao lakini aliwaambia ma asra halakatakum wananye mwangamia haraka nyinyi staajabu mkuangamia huku ibn Masudi kwani hawa watu walikuwa wanacheza nini hapa wacheza soro hawa hawa hawachezi soro ibn Masudi bwana hawa watu wanamtaja Allah kwani kumtaja Allah ndhambi ibn Masudi yani leo kwa sufi tarika Ibn masudi itakuwa kuelewa ni mutashaddid hakuelewa uele wake mfinyu kuna aya udhkurullaha dhikran kathira na hawa ni mara mia na kwenda mbele sasa wamekosea nini hawa ibn Mas'ud na walikuwa wanamtaja Allah hapa sijui mwanielewa nyinyi lakini ibn Mas'ud fahamu yake ndiyo fahamu salaf yetu sasa kwamba kweli hizo dalili za ujumla haziangushi katika kufunga ukaifunga idadi ukafunga kadha ndio maana inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ni jumla umekaa kwenye gari unamsalia bwana mtume sallallahu ama idadi ya kumswalia bwana mtume kwenye dhikri ya, ya, ya, ya asubuhi ni mara kumi imekuja kwa dalili unamswalia mara kumi tu lakini wewe dhikiri asubuhi ukaleta mara 100 tukwambia bid'a sababu umefunga na idadi na wakati na hakuna mafunzo hayo ama ulikuwa upo kwenye gari tu mwenyewe wenda zako mjini ukamswalia bwana mtume ikaafiki idadi ya mia tutasema hiyo ni imeafikiana na idadi ya mia bila ya kuqayyid hiyo ni katika babu tausia kwa sababu kila unachokitekeleza katika mlango wa itlaqa lazima kitakuwa kina kina sehemu kina idadi na kina namna hapa hitaji akili kidogo ya utulivu kidogo hitaji akili ya utulivu kila unachokitekeleza katika dalili za ujumla katika jambo kuliendea lazima itakuwa kuna namna lazima kutakuwa kuna kaifi, yani kuna idadi na kuna sehemu kimfano sisi tumeambua maneno mawili yanapendeza mbele ya Allah ni mepesi kwenye ulimi mazito katika mizani maneno gani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim au sio kuna idadi mtume kafundisha kuyasema haya hakuna au sio kwa hiyo hii ni dalili imekuja ala al-itlaq na imekuja katika sura ya umum kutekeleza kwake ni kadiri ya tausia yani kuna tausia na kuna istitaa ni vile utakavyoweza kwa hiyo mwenyewe umekaa sehemu Allah amekumbusha subhanallah bihamdi subhanallahi bila shaka nukta yoyote utakaoishilizia lazima kuna idadi au hakuna mwenelewa hapa useme usemevyo kifano subhanallah bihamdi subhanallah alazim kaja mtu salamu alaykum ustadh vipi hali bwana si utasitisha ile ile dhikri si ndio lakini pale lazima kuna idadi utakao umepata ima 10 au 15 ile 15 uliifunga kwa sababu ina maana fulani au ina ziada ya thawabu au imeafikiana ndo kumaliza ukapata 15 si mwanaelewa hii ni idadi lakini wakati huo wafanya hivyo ilikuwa labda ni baada ya alasiri umekaa sehemu na labda kaifia yako ilikuwa labda waendesha gari au umelala hii kaifia hii idadi na huu wakati uli yani una uli umeufunga ni kila siku kwa wakati huo na kaifia hiyo na idadi hiyo jawabu la kuna wakati mwingine labda uko shamba ukapata ishirini ukapata hamsini wakati mwingine umelala ukapata mia hii ni idadi katika njia ya ute, utekelezaji hii sehemu uliotekeleza wakati watekeleza jambo hili kwa tausia yako hukufunga kwa mimi kila siku baada ya swala ya alasiri nitamswalia bwana mtume au nitasema subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim mara moja kila baada ya alfajiri tutasema hiyo ni nini hiyo bid'a umefunga jambo liloachiwa kwa wakati na idadi meelewa mjelewa Fiqhu salafi inahitaji mambo mengi tuyafahamu. Ndio maana kuna maneno mazuri ya Sheikh Al-Albani katika Muassirin akisema atamassuku biumumati nas watu kushikamana na dalili ile ujumla wa andiko alati lam yajri alayhi al-amalu dalili dalili ambazo amali ukashikamana katika jambo fulani kulifanyia kazi kwa dalili ya ujumla lakini tukiitazama amalu inda salaf hatuioni katika dalili hiyo hiyo ya ujumla laisa min fiqhi salafi kwani hiyo si katika fiqhi ya salafi فإن كل بدعة يستحسنها بعض الناس وان kila بدعة wanoiona nzuri baadhi ya لا يخلو هاي بكان غالبا مرانينج من دليل عام ودليل يوم dalili ya ujumla ndio maana tuwahitimu wana dalili za ujumla maulidi yaletwa dalili za ujumla hapa tunalisha chakula wa wayutimuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira hapa tunatoa mawaidha hapa tuna yani kila jambo wana dalili ya ujumla mmenielewa hakuna bid'a Sheikh Al-Albani anasema haina dalili ya ujumla sasa dalili za ujumla hizi zilivyokuja kuzifanyia kazi kwake lazima tutazame amalu salaf mwanielewa vizuri eh mwanielewa vizuri kama la yakhfa ala ahli alilm Sheikh anasema kwa hiyo leo watu wa hitima dalili yao nini idha mata ibn adam pale au waladin salihin يدعو lahu na mbwembwe nyingi au waladin salihin sijuu yad'u lahu jupana nakira jupana fi'l mudhari inafirisha tajaddud we sema usemavyo hadithi alitamka nani bwana mtume sasa masahaba waliisikia hakuisikia waliisikia je fahamu salafi na amalu salafi ndio mliofahamu nyinyi na ndio amalu salafi wewe ulikuta kuna sahaba wote walokaa leo kuna hitima ya mzee fulani babake sahaba fulani watu wakasoma Qur'ani uliwahi kuona hivyo japo unaijua hadithi au waladi salih yad'u la kuona vijana wa kisahaba waliwahi kukaa uliona kuona atabiuna ambao ni wajukuu wengine wa masahaba wakawahi kukaa wakagawana pale labda masafu wakatoa masafu ishakusanywa hawe soma hivi soma juzu mbili wewe kumi tuhitimishe mmoja asome kadha ulishawahi kuona huku waladun salihin au waladun salihu yad'ula wakijua ni hadithi ya nani ya bwana mtume sasa lakini lam yajri al'amalu inda sadri al'awwal hakuna inda sadri al'awwal hakuna amal sasa wewe ukatuletea utaratibu ukafunga dalili za ujumla ukazifungia mna utaratibu maalumu kila mwaka hiyo si katika fiqhu salaf na hiyo ni katika bid'a ibn taymiya anasema hivi fa inna kulla ma yubdihi almuhdithu lihadha min almaslaha au yastadillu bihi kila jambo analolidhihirisha mzushi kwenye hili lilikuwa jambo maalumu katika maslaha kwamba bwana ili jambo lina maslahi kadha hapa tumsifu mtume hapa tumdhirisha mtume uislamu sisi unakuwa hapa kupitia maulidi watu wanaelewa dini unatudhihirishia maslaha wewe unatajia kwamba kuna maslaha kwa jambo hilo hapa tuna warehemu wazee wetu hapa kadha hapa unatudhihirishia maslahi katika jambo hilo Sheikh Islam anasema au au yastadillu bihi au akastadili mtu min adilla katika dalili kad kana thabita dalili hizo zilikuwa zipo yani kama ni hiyo aya ilikuwepo kama hadithi ilikuwepo ala ahadi rasulillah sallallahu alayhi wasallam hii hadithi unaitoa si ilikuwepo hii aya sipo kwenye Qur'ani na wakati bwana mtume ilikuwepo sawa sawa wa maa hadha na pamoja kupatikana dalili hiyo min alkitabi au sunna wakati wa bwana mtume lam yaf'alhu rasulullah jambo hilo unatotea dalili hilo ukatusomea aya na hadithi wewe mzushi ukatuonyeshea maslahi yaliyoko lakini mtume hakufanya alayhi salatu wassalam hakufanya fahadha tarku huku kuacha kufanya kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sunnatun khassatun ni sunna maalum inaitwa as-sunnatu at-tarkiyah مقدمة سنة سنهية يتنغلزها على كل عموم وكل قياس يتنغلزها جوية كل عموم وكسومي آية عموم تقوم بها بانا كويلي يحديث يا ولد صالح يدعو له لكن بونا هتوني صدر الأول ولفن هو كويلي إن الله وملائكته يصلون على النبي كويلي اللي هي توسط مصلي بنا متومي qul llahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu kweli kuna kufurahi lakini kufurahi huku kufanya nyinyi kwa kutumia dalili hii ya ujumla kumswalia huku bwana mtume kwa kutumia dalili hii ya ujumla na dalili hizi zilipatikana wakati wa bwana mtume sallam lakini mtume hakufanya wala masahaba kule kuacha kwao kunaitwa sunnatu tarki ama ni sunna khasa muqaddamatun ala kulli umumin wa qiyasin na wengine wanakuja na kiasi kuna sahaba alikuja mbele bwana mtu bwana mimi kumtolea mzee wangu sadaka bwana akamtolea nini shamba la vyakula hasa kama yule katoa shamba za vyakula ambao shamba lina tende sisi tende tumezichuma kabisa tukazika kwenye sahani tukaletea mtu akala jamani si ndio hayo kwa hayo tukwambia hiyo kiasi hiyo kiasi kwanza ma fariq batil mungu wewe jahil lakini iwe ni kiasi kweli kiasi hiyo haitangulizi mbele ya sunna at-tarkiyah nadhani wengine vijana tutakuwa tumewacha lakini wale ambao Allah amewapa kadiri kidogo ya ilmu watakuwa wameelewa sisi kwa hakika tumhimili Allah tabaraka wa taala kutuwafikisha kuwa ni katika wale wafuasi wanaofuata manhaji salaf na Allah tabaraka wa taala tukmuomba tuwafikishe kila siku tuongeze fahamu na ilmu katika kuifahamu manhaji salaf na tumuombe Allah tabaraka wa taala pia atufishe juu ya manhaji salaf innahu waliyudhalika والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم